بسم الله الرحمن الرحیم انواع سنتی من حيث ورودها الینا انواع سنت از جهت وارد شدنش به ما از جهت رسیدن به ما السنة من حيث روايتها وهو ما يعبر عنه بسند السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا التقسيم عند الحنفية أما عند الجمهور فالسنة قسمان میفرماد سنت از این جهت روایتش به ما که تعبیر میشه از این زاویه بهش سن... سند سنت سنت از جهت روایتش به ما که عنوانش است به اعتبار سنت سنت پس سنت از جهت سند سنت تقسیم به سه قسم میشه و این سه قسم در نزد کی هست حنفیه اما در نزد جمهور سنت بر چند قسمه ببینید جمهور میگن متواتر و آهاد مشهور در نزد جمهور جزو آهاده اما حنفیه میگن نه متواتر و مشهور و آهاد ببینید متواتر و مشهور و آهاد اون جمهور که میگن متواتر و آهاد خود آهاد بر سه دسته تقسیم میشه واحد و عزیز و مشهور واحد و عزیز و مشهور در نزد حنفیه میشه متواتر و مشهور و آهات یعنی آهات خودش دوباره میشه عزیز و غریب یا همون فرد یا همون واحد خب سنت متواترتون و سنت الاحد طبق تقسیم بندی جمهور سنت متواتره و سنت آحد اما سنت المشهورة فهی عندهم من اقسام سنت الاحاد اما سنت مشهوره که اهناف جدای از سنت آهادش میدونند در نزد جمهور جزء سنت آهاد هست و سنتبع التقسیم الثلاثی و نتکلم عن کل قسم من هذه الاقسام میگه ما در این بحث خودمون من تقسیم سگانه رو پیروی میکنیم و از هر قسمی به شکل جداگانه سخن خواهیم گفت اولا سنت المتواتره ابتدا میاد سنت متواتره رو بحث میکنه هی التي رواها جمع كثير تحيل العادة يتحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم حتى يصل المنقول الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر المنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة او السماع فرماید سنت متواتر آن است که جمع زیادی آن رو روایت کرده باشند بگونه ای که اتفاق کردن بر دروغ بینشون محال باشد این محال یک جمعی باشه که محال باشه بیان با هم بشینند و بگن آقا بیا با هم یه دروغی درست کنیم پس یک جمعی اون روایت کرده باشد که عادتا محال باشه توافق بر دروغ این جمع روایت کرده باشن ان جمع هم از یک جمع دیگه ای که اون جمع مثل خودشونه یعنی جوری زیادند که توافق بر دروغ بینشون نباشه پس ببینید موقعی که مثلا از مصنفین یک جمعی اون رو روایت کرده باشه بعدش یک جمع همچنین زیادی از اینا تا به پکی میرسه به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و مستندشون هم چه باشه یا مشاهده باشه یا سما بگن آقا ما این چیزو شنیدیم ما این چیزو دیدیم این چیزو به ما گروهی گفتند پس مستندشون چی باشه؟ بله فإذا تحققت شروط التواتر أفاد الخبر اليقين والعلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكن دفعه وعلى هذا فالسنة المتواترة مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول دون أي شك فتكون دليلا من أدلة الأحكام ومصدرا تشريعيا لها بلا خلاف بين المسلمين میگه زمانی که شروط تواتر محقق شدند شرایطش رو بیان کرد دیگه اون موقع این خبر یعنی این خبر متواتر یقین و علم ضروری رو میرساند افاده یقین و علم ضروری میکنه همون علمی که انسان ناچاره که اونو بپذیره و نمیتونه چکارش بکنه دفعش بکنه اونو نپذیره علم ضروری علم ضروری اون علمی است که از راهی به دست اومده است که نمیشه چکارش کرد این یعنی کارش کرد مثل از راه حواس مثلا شما یه چیزی رو دست زدی سرده از راه بویایی چشایی یا از راه تواتر ملتی جمعی اونو روایت کرده اند و گفتند که امکان نداره اونو چکار کرد نپذیرفت بله در تعریف علم ضرور میارن میگن علمی است که از راه حواس به دست آمده باشد حواس پنجگانه یا از راه تواتر امام الحرمین امام جوینی اینو در کتاب خودش اینجوری میاره تا توضیح میده میگه بر این اساس سنت متواتره صحیح بودنش یا صحیح بودن نسبتش به پیغمبر گرامی صلی الله علیه وسلم قطعی است بدون هیچ گونه شکی در نتیجه دلیل از ادله احکام هست و مصدر تشریعی برای احکام هست بدون خلاف بین مسلمانان 85 انواع السنة المتواترة انواع سنت متواترة السنة المتواترة قد تكون قولية وقد تكون فعلية سنت متواترة و قولي وفعلي تقسيم شود القولية هی وهي نوعان لفظي ومعنوي خود قولي نوعی متواتر قولی خودش بر دو لفظی و معنوی لفظی و معنوی فالاول ما تواتر لفظه مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اولی یعنی متواتر لفظی اون یک لفظش متواتر باشه یعنی همون الفاظ به شکل متواتر برای ما چه شده باشند روایت شده باشند مانند این حدیث که من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار این حدیث و با همین الفاظ به شکل تواتر ما چی شده روایت شده است هر کس عمدی بر من دروغ ببندد جایگاهش رو در جهنم بداند بلاغ فرق میکنه دروغ بستن پشت یک پیغمبر و پشت انسان عادی اونجا بحث تشریعه بحث احکامات شریعه یک دروغی بسته بشه به عنوان حدیث بحث اثبات حکمه بحث خلاصه خطرناکه دروغ گفتن پشت پیغمبرا چیه و المعنوی خب پس متواتر لفظی و دو متواتر معنوی هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه أي ما تختلف ألفاظ الرواة فيه ولكنها كلها تشتمل على معنا واحد في جميع الروايات متواتر معنوی آن است معنا متواتر باشه الفاظ احادیث با دیگه یکی نباشن. مثلا ما داریم چندین حدیث با الفاظ مختلف که میگن آقا عملها بستگی به چه دارند؟ به نیت این معنا رو میرسونند ببینید ولی الفاظ احادیث با هم مختلفه یکی جای اومده انما الاعمال بالنیات یک جای دیگه اومده است که اگر قاتل و مقتول در جهنم هستن به خاطر نیتاشون و الفاظ مختلف که اومده است و مثال هذا النوع پس الفاظ با همدیگه فرق دارند اما همشون یک معنی رو میرسونند بله مثالش کون الاعمال مبناها النیه بستگی داشتن عملها به نیت بستگی داشتن عملها به چی؟ به نیت میگه فهذا المعنى روی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم به صورت متواتره اذا وردت اذ وردت به اخبار كثيرة تبلغ حد التواتر في دلالتها على المعنى وإن كان كل خبر لم يبلغ بنفسه حد التواتر میگه این معنا این معنا که یعنی اعمال وابسته به نیت از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم به شکل متواتر روایت شده است زیرا خب، احادیث زیادی از پیغمبر گرامی اسلام وارد شده است که به حد تواتر میرسند ولی تواتر معنوی یعنی همین معنا رو میرسونند همین معنا رو میرسونند که اعمال وابسته به چه هستند ولی الفاظ احادیث با هم دیگه چه داره فرق داره و این کان کل خبر لم یبلغ به حد التواتر ولی هر هر حدیثی به تنهایی با لفظ خودش ببینید هر حدیثی با لفظ خودش به تواتر نمیرسه با لفظ خودش چون لفظا با هم دیگه فرق دارن یه جای لفظ دیگه اومده است یه جای لفظ ولی معنی که میرسونن اون معنی یکی همه میگن که آقا نیت مهمه نیت چیه؟ مهمه خودش آورده مثلا الفاظ مختلفش رو یک اومده انما العمل نیت و انما لكل امرئ ما این یک لفظ حدیث بعدی من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو فی سبیل الله هر کس جنگ کند بجنگد تا کلمت الله بالا بره فی سبیل الله آقا این حدیث به ما میگه که نیت مهمه یکی رو میبینی جنگ میکنه ولی نیتش غنیمت خالیه یکی رو میبینی جنگ میکنه ولی نیتش چیه شهرته بهش میگن شجاع اینجا این حدیث بحث نیت رو ثابت میکنه گفت هر کس بجنگد که چی که نیتش پس نیت چه شد در این حدیث بله نیت رو اثبات میکنه بله وغير ذلك من الاخبار الدالة على ان اعتبار العمل انما يكون بالنية میگه احادیث دیگه ای که دلالت بر میکنند که آنچه که در عملها اعتبار داره همون نیت شخصه میگه فهذا المعنى تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء في اخبار كثيره اجمعت على هذا المعنى این معنا که عمل بستگی به نیت دارد در خبرهای زیادی وارد شده است تمام این خبرهایی که الفاظشون متفاوته بر یک معنی اجماع دارن یعنی يعني یک معنی رو میرسونند که همون مهم بودن نیت است و این اختلفت الالفاظ و تنوعت القضايا اگرچه که لفظه های احادیث و جملاتشون با هم دیگه چی دارند فرق دارند ثانیا السنة المشهوره پس اومد ابتدا سنت متواتر رو توضیح داد الان سنت مشهور توضیح میده و التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر ثم تواترت في عصر التابعين وعصر تابعي التابعين فالسنة المشهورة إذن هي في الأصل من سنن الأحد ثم اشتهرت وتواترت في القرن الثاني والثالث بالك دقت داشته باشید میگه سنت مشهور آن است که روایت کرده باشند آن را از پیغمبر جمعی که به حد تواتر نرسند سپس در عصر تابعین و عصر تابع تابعین به تواتر برسه خب ولی از اون جایی که در یک طبقه هم که باشه تعدادش کمتر از حد تواتر باشن باز هم اون حدیث متواتر نیست حدیث متواتر اونی بود که از نویسندگان تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام طبقات طبقه صحابی تابعین همشون باید اون عدد زیاد باشه بله پس میگه که از پیغمبر عددی روایت کردن که به حد تواتر نرسیدن ولو این که بعدا به حد تواتر برسن این حدیث دیگه حدیث متواتر نیست بله بله میگه پس, پس سنت مشهوره در این صورت در اصل جز سنن آهاد هست سپس مشهور شده و متواتر شده در قرن دوم و سوم خب مهم نیست الله از مصطلح حدیث این حدیث جزء احادیث طبق دستبندی جمهور آهاد هست جزء احادیث چیه؟ آهاد هست قال الحنفية عن السنة المشهورة أنها تفيد ظنا قويا كأنه اليقين وهي بمنزلة السنة المتواترة عند الحنفية من جهة اللزوم العمل بها وجعلها مصدرا تشريعيا ودليلا من أدلة الأحكام بعلم حنفية در رابطه السنة سنت مشهوره گفتند ظن قوي قوياك يقين حصر هست رو سنة و متواتر هست سنت مشهور به منزله سنت متواتر هست در نزد حنفیه از جهت لازمی بودن اه، عمل کردن به آن و از این جهت که مصدر تشریح هست و دلیلی از ادله احکام هست پس مثل متواتر است از این جهات و من هذا از این نوع سنت مشهور کدوم هست میگه انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى اینو آورده برای مشهور میگه چون در قرن تابعین در قرنهای بعدی چه شد مشهور شد و و نکاح المرأتی على عمتها او على خالتها و حرام بودن نکاح زن بر امهش ها همچنین بر خالش یعنی اگر شما یک زنی رو گرفتی دیگه نمیتونی با خالش یا امهش ازدواج کنی و همچنین اگر امهش رو گرفتی دیگه نمیتونی با زادش چکار کنی و زادش ازدواج کنی خب این مثال رو برای سنت مشهوره آورده ولی امثله ای رو که در مصطلح احادیث میارن دقیق تر هستن طبق البته اصلاحات اونا ثالثا سنت الاحاد سنت احاد وهي ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد لم يبلغ حد التواتر وذلك في عصر التابعين و عصر تابعی التابعین میفرماید سنت آحاد اونی هست که روایت کرده باشن آن را از پیغمبر صلی الله علیه وسلم عددی که به حد تواتر نرسیده باشن در عصر تابعین و در عصر تابع تابعین این فرقش هست با اون تعریف مشهور که اول آورده بود وعند الجمهور تفيد الظن الراجح بصحة نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتفيد العلم لا الظن عند الظاهرية وبعض أهل الحديث لقد داشته باشید در ناز جمهور حديث آهاد ظن راجح رو میرسوند صحيح بودن نسبتش به پیغمبر چی رو میرسونه؟ ظن راجح رو ولی در نزد ظاهریه و در نزد بعضی از اهل حدیث علم رو میرسونه زن رو نمیرسونه چی رو میرسونه؟ علم رو که بالاتر از زنه بالاتر از چیه؟ زنه بله شیش سنت الاحاد واجبت الاتباع سنت احاد چه هست؟ لا خلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب الأمل بها والتقيد بأحكامها وجعلها دليلا من أدلة الأحكام میگه هیچ اختلافی بین مسلمانان وجود ندارد که سنت آحاد بر مسلمین حجت است در واجب بودن عمل به خبر آحاد و مقید بودن به احکامش و آن رو دلیلی از ادله احکام قرار دادن هیچ خلافی وجود ندارد و برهان و ذلك دلیلش چیه که سنت آحاد حجت است میاره میگه فلولا نفر من کلی فرقه طائفتون ليتفقهوا في الدين این آیه در ابتداش میاد که نمیشه همهشون برند برای جهاد بعضی از هر طایفه ای از هر قومی از هر گروهی تعدادی برند برای یادگیری علم و بعدا این علم رو ببرن برای قومشون خب میگه استدلال از این آیه چه هست الله متعال اینجا گفته که یه طایفه ای برن برای فراگیری علم و طایفه هم در زبان عرب و طایفه تو فی اللغتی تطلق و الواحد بر چند نفر اطلاق میشه بر یک نفر موقعی که بر یک نفر اطلاق میشه پس حتما بدون که خبر آهات حجت که قرآن کریم اومده یک نفر رو چکار کرده حجت درست این یک نفر موقعی که برای علم فرا بگیره و بیاد خب این یک نفره سخنانش چه زمان اعتبار دارند پس بدون سخنان ای واحد اعتبار دارند که مال این یک نفر چی دارند اعتبار دارند متوجه شده آقای یاسر دلیلش رو چطوری شاهد گرفته دو تواتر عن الرسول صلی الله و وسلم ارسال امرائه رسوله الى الافاق وهم احاد ولا يرسلهم الا لتبليغ احكام الشر وكان يلزم يلزم أهل النواحي قبول قول من يرسلهم إليهم لو لم يكن خبر الواحد حجة لما أمرهم بذلك بالي دليل دوم میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شکل متواتر ثابت است که امیران و رسولانی رو به اطراف مختلف فرستاده است در حالی که یک یک نفر بودند و نمی فرستاد اونا رو مگر برای چی؟ تبلیغ احکام شرع برای رساندن احکام شرع و الزام میکرد اون مردم مناطق رو که قبول سخن این امیران رو بپذیرند اگر چنانچه که خبر واحد حجت نمی بود پیغمبر اون اهل نواهی رو نمی گفت که شما خبر این افراد رو چکار بکنید بپذیرید خب حالا این دلیلی بر این هست که خبر واحد حجت چون اینا موقعی که میرفتن تو اون شهرها چی رو میرسوندن دین رو میرسوندن دین یا همون قرآن و یا همون بحث سنته موقعی که سنت رو میبردن یک نفر بود پس بدون که خبر آهاتیه چیه بار بله. حجت خب، سه اجماع صحابتی فی حوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به سومین دلیل برای حجت بودن خبر واحد اجماع صحابه هست در حوادث بیشماری بر قبول کردن خبر واحد و عمل کردن به آن بله صحابه بر این چیز اجماع دارند در حوادث بسیار زیادی که خبر واحد قبول شده و به آن چه شده است عمل شده است